Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. kao što je ovaj jingle najavio, došli smo do drugog izdanja emisije Viralno, o čemu se radi u, ovoj, u, ovom, u ovom izdanju i što je to bilo viralno ovog tjedna, saznaćemo u narednih par sekundi. Čime će nas skate ovoga puta zaraziti? U ponedjeljak je održana 73. opća skupština UN-a i na toj općoj skupštini prije predstavljen je novi projekt pod nazivom Generation Unlimited. Pa Jelena, ajmo im malo približiti što, o čemu se to radi. Zvuči jako zanimljiva, ali i važna tema po meni Kate. Do 2030. godine biti će dvije milijarde mladih žena i muškaraca koji traže mogućnosti za svijetlu budućnost diljem svijeta, a tko i ne traži zapravo. Obrazovanjem, vještinama i ohrabrenjem ti mladi ljudi pomoći će transformirati društvo i zakone. I mi baš upravo trebamo takve i u našoj istoj Republici Hrvatskoj. Tako je. se traže mladi glasovi koji će na neki način promijeniti naše okruženje, na, naravno bolje. Tako je. Možda je e, krivo reći promijenit ćemo svijet, ali krenimo od sebe. Ubrzo je promjenjivo globalno gospodarstvo zahtjeva posebne vještine baš u vrijeme kada je veliki dio edukacijskog sistema nestabilan. Što drugo reći, jako, jako je nestabilno to edukacijski, taj edukacijski sistem. U mnogim zemljama mladi ljudi nemaju nikakvog pristupa bilo kakvom obrazovanju. Ono, zvuči nestvarno, skoro pa i nestvarno. Tako je, zvuči nestvarno, ali zapravo u nekim dijelovima zemlje djeca priželjkuju odlazak u školu, te udžbenike, to znanje, a Nemaju, naučiti primarne stvari, slova, čitanje, pisanje, a mi ne možemo uopće zapravo ni pojmiti da je to negdje nemoguće. Koliko su i neka, neki naši mladi, recimo u Hrvatskoj, nezahvalni što imaju toliku priliku kao za vrlo jednostavne stvari koje drugi priželjkuju kao što je recimo čitanje. Tako je, da. E, Kate, što je to Generation Unlimited? Generation Unlimited ili neograničena generacija okuplja privatne sektore, vlade te internacionalne i lokalne organizacije, naravno i mlade ljude u nadi za pronalaskom rješenja tri glavna izazova. Glavni izazovi od uvijek su bili i za sada još i jesu pristup srednjoškolskom obrazovanju, stjecanje vještina potrebnih za zapošljavanje te izjednačenje spolova. Znači ono, da djevojke se plaćaju jednako kao i dječaci i da imaju jednako jednaka prava. Da ne s tim još, se... S tim još uvijek imamo borbe i u Hrvatskoj. Naravno, nažalost, toga će uvijek, s tim će uvijek biti borbe, ali nadam se da će taj girl power jednom uspjeti pobijediti. Evo, Radio Sova je večeras pobijedila, svakako. Tako je, e, nas tri ovdje u studiju. Tako je, Keti, reci mi kako će uopće biti to moguće? Pa, mladi putem interneta i uživo moći će djelovati i pomagati u ostvarenju cilja kroz razno razne edukacije, projekte, nešto što bude bilo potrebno u trenutku. Možemo li se i mi uključiti? Naravno, ovaj, ovaj internetski dio svakako. Generation Unlimited također će utjecati na globalne zakone i prakse koji se tiču mladih ljudi te će kroz brojne debate demonstrirati nove standarde. Sjajno. E, partnerstvo će se prioritetno temeljiti na uključivanju mladih glasova koji će predstavljati čitav spektar ideja te raznolikost kultura. Tako je, na predstavljanju Generation Unlimiteda veliko, veliko, veliko, veliki dio pažnje je bio posvećen tome da će mladi utjecati na sve. Mladi će sjediti na, sjednicama sa starijim iskusnim političarima i ljudima koji se bave tim problemima godinama, ali će mladi ljudi zapravo predstavljati mlade ljude što je jako, jako, jako važno. Jer neko sa gledišta od, ne znam, 50 godina ili 40 godina ne može tražiti za mlade nešto što mlad želi. Mladi za mlade. Najbolje da prestanemo pričati. Tako je, na predstavljanju Generation Unlimiteda govore su održali mnogi mladi izlagači, među kojima se pronašla i pokoja poznata ličnost. Kako bi vam dočarala ili možda nekako približila ovo predstavljanje, poslušat ćemo kako se jedan od izlagača, osnivač UNICEF-ove kampanje Love Yourself, Kim Namjoon osvrnuo na ovu temu. Poslušajmo što je on imao za reći. I like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to want to hear your conviction. No matter who you are, where you from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. Like most people, I've made many and plenty mistakes in my life. I have many faults and I have many more fears, but I'm gonna embrace myself as hard as I can. Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser and that would be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. Poslušali smo vrlo inspirativne riječi mladog eh, Kima Namđuna U, svojih še, svojem šestominutnom govoru nekoliko puta je spomenuo vrlo važnu riječ, vrlo važnu sintagmu koja glasi speak yourself. Zapravo potaknuo je sve mlade koji su slušali njegov govor i koji su slušali tu, to predstavljanje da zapravo kažu tko su oni jer u velikoj masi smo na neki način izgubili svoje ime i izgubili smo svoje ja. I rekao je da nema veze koja smo rasa, koja smo vjera, koja smo dob, trebamo izreći sebe. Tako često, je, često problem što mladi ne žele govoriti i što se zapravo boje govoriti jer znaju, odnosno pretpostavljaju često da se ništa neće promijeniti e, s onim što on kaže kako ti srce kuca, što ti srce govori. I to je to, bojimo se reći, evo svi mladi slušatelji koji nas sad slušaju, <laughs> naši studenti, pa ne bojte se ništa reći. Tako je, dragi studenti, slušatelji, ne morate biti i studenti, možete biti i oni malo starih i dobnih grupa. Pozivamo vas ovim putem, poslušajmo Kima Namđuna, speak yourself, nađite svoje ime, nađite svoje ja i pomozite sa, sa pronalaskom samog sebe da pronađemo nekakvu bolju sredinu za svih nas i nekako napravimo ovaj, ovaj svijet boljim, boljim mjestom. Naravno, postoje i naši studenti koji su nešto htjeli reći, Kate, jel da? Tako je, kao i prošlog puta. Pitala sam jednu studenticu što ona misli o toj temi, no prije nego što poslušamo što je ona rekla o tome, idemo na jednu glazbenu pauzu jer ovdje je bilo puno, puno stvari, puno bitnih informacija. Ozbiljnih informacija. Tako je, idemo na jednu glazbenu pauzu da se malo odmorimo, slušamo novi single The 1975-a Give Yourself a Try. Pa idemo se potruditi. Give yourself a try. Pa evo, sve su rekli. Tako je, slušali smo The 1975 i Give Yourself a Try i nekako smo zapravo ustali povezani uz ovu temu jer ovo Speak Yourself i daj samom sebi priliku nekako je zapravo jednako. Povezano skroz. Obećala sam prije ove glazbene pauze da ćemo poslušati što jedna naša studentica misli o Generation Unlimitedu, pa poslušajmo što ona misli. Da čujemo ponedjeljak je u Ujedinjenim narodima održana 73. opća skupština, te je na njoj predstavljen novi projekt pod nazivom Generation Unlimited. Jesi li možda čula za to? Nisam čula za to, ali zvuči mi dosta zanimljivo i korisno. Kako bi se po tvojem mišljenju mogao poboljšati život mladih? pogledamo ovako overall jednu sliku cijelog svijeta, svakako bi se trebalo fokusirati na to dakle, da je djevojčicama i ženama jel, u cijelom, e, cijelom svijetu omogućeno pravo na obrazovanje, da e, ljudi, znači muškarci i žene imaju e, jednaku plaću, ali ako ćemo se fokusirati možda samo na Europu, onda svakako ljudi koji bi možda htjeli biti mladi roditelji i biti uspješni i graditi karijeru, da im se omoguće određene beneficije, da im se omogući da neko subvencionirano stanovanje, dakle dok ne stanu uh, na svoje noge i da bi onda za, dakle, dalje mogli graditi svoju karijeru. Svakako dalje, ukoliko ćemo gledati uh, još globalno, onda uh, da se smanji e, ta stopa ljudi koji su, odnosno mali, mladih e, dečki u koji se regrutiraju u e, rad. Što misliš, koje su najveće prepreke na koje mladi diljem svijeta nailaze? Ako ćemo gledati opet tu jednu globalnu sliku, onda svakako mislim da je to znači, pronalazak posla, ali pronalazak posla gdje ljudi onda ne žive da bi radili, odnosno rade da bi živjeli, nego da mogu živjeti jedan ispunjen i sretan život gdje rade ono što vole i da mogu za to dobivati adekvatnu plaću i da mogu ispuniti sve ono što žele. Misliš li da će Generation Unlimited popraviti neke stvari ili smatraš to još jednom pukom propagandom? Mislim da bi e, mogao popraviti e, nešto, budući da se radi o, mislim, ne o propagandi, nego o programu 2030, odnosno znači sljedećih 12 godina će se provoditi, tako da se stvarno nadam da će u tim e, odborima sjediti stvarno kvalitetni i adekvatni ljudi koji će biti prikladni da stvarno iznesu prave probleme svjetske, bilo to znači od djevojčica u Ruandi do Švedske, E, svaka zemlja ima svoje probleme i da će se znači dati adekvatno e, ih riješiti i da će se krenuti e, nešto naprijed po tom pitanju, pa makar i mali pomaci, opet su pomaci nego da se stoji na mrtvoj točki. Nemam ništa, ništa drugo za reći nego reći da se slažem sa mišljenjem ove studentice. Jelena, što ti misliš? Što dodati? Evo, stvarno se nema što za dodati. Svaka čast našim studentima. Nadamo se da većina njih ovako razmišlja. Evo, ova studentica nije čula za e, Generation Unlimited, a svejedno razmišlja isto kao i oni. Uviđa te probleme, svjesna ih je i imamo osjećaj da ih i rješava na neki način. Tako je, zapravo dokazuje i pokazuje da Generation Unlimited jesno nešto što mladima treba i s čim se mladi slažu, te da je nešto što svakako zaslužuje biti viralno ovoga tjedna, a i nadam se da će biti viralno još neko dugo vrijeme. Ovi problemi su aktualni dugo, dugo godina i nadam se da će u ovih 12 godina do te 2030. barem dio ovoga biti riješen jer naravno ne živimo u utopiji i ne može sve biti riješeno odmah i vrlo jednostavno probleme koji su se rješavali godinama nadamo se da će ovih 12 godina ovaj problem prestati biti problem. Tako je. Također htjela sam se nadovezati na ono što je rekla da se nada da će u tim odborima sjediti mladi ljudi koji znaju što rade i da će zapravo sjediti mladi ljudi. To se već moglo vidjeti i na ovom predstavljanju za sve koji su imali priliku gledati prijenos uživo, a za one koji nisu možete otići na, UN, na UN-ov i UNICEF-ov YouTube kanal i pogledati zapravo kako je to izgledalo i nekako pospojiti mlada lica sa njihovim glasovima i sa njihovim vrlo moćnim porukama. Tako je, evo i mi ćemo onda pustiti poruku za kraj. Speak yourself, give yourself a try. Daj si šansu, progovori i to je to, neka tvoje srce kuca. Tako je, završila bih ovu emisiju viralnog sa riječima Kima Namđuna Speak Yourself, moje, kakav sam bio jučer, kakav sam bio danas, kakav su biti sutra, nije bitno, svi imamo greške, svi, svi možda nešto napravimo krivo, možda smo promišljali nešto krivo, ali kako god sve to što smo napravili je zapravo nas poboljšalo sve dok smo radili nešto dobro, opće gledano. Tako za ne. Još uvijek smo tu za vas, 210777. Nazovite nas, možete i vi progovarati o ovoj temi već sada. Svakako vas pozivam da nam se javite i da nam kažete svoje mišljenje o Generation Unlimitedu i o, možda da nam se predstavite. Speak yourself. Slušamo vas. Katie i ja se za sada odjavljujemo i čujemo se nešto kasnije. To bi bilo to od emisije Viralno. Kao što je rekla Jelena, čujemo se malo kasnije. Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno.